بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الصادق القوي الأمين محترم علماء كرام مجاهدين اسلام وحفاظ قرآن كريم و دیگر حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خو میخواهم که کے ما قبول شود کے من فارسی زبان در بعض کے در بعض جمله جملہ خطا کنم از اللہ استفار میں و و شما معافی میں عذرخواهی میکنم چند یک نکته را در پیش شما بیان میکنم اولا خو را میگم که شما بسیار مردم خوشبخت هستین شما مردم سعادتمند هستین سعادت را خوشبختی را انسان از کی میفهمد کسی که به سعادت مشرف نشده باشد کسی که جاهلیت را ندیده باشد او به قدر اسلام نمی رسد کسی که بدبختی را ندیده باشد او به قدر خوشبختی نمی رسد برادران عزیز اینجا افغانستان است اینجا دارالاسلام است دار الاسلام یک اصطلاح شرعی و شرائع است که امت مرحوما و صد سال میشه که به این کلمه منتظر بود بدھ امروس دنیا دورالسلام نس ہتھوں کے در عربستان در مکہ و مدینہ کے قرآن حکیم نازل شد این قرآن عمل نمیش که در مقامات مقدسہ کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تولد شدن اون جہم بشریت عمل نمیشه مجاہدین انصار و مہاجرین دادن بسیار زیاد قربانی دادن بیس سال کو است که ما و شما دیدیم از او پیشتر سی سال ضد روس و ضد دیگر قوا جہاد شد همین است که امروز در افغانستان یک حکومت وجود دارد که به اساس فقهی و اسلامی و شرعی گفته میشه که این دارالاسلام است امروز به اساس شریعت و فقه یک دولت اسلامی که او را دارالاسلام شود در دنیا وجود ندارد دور الحمد للہ اللہ سبحانہ ہو تعلی ما شمارہ یک دارالاسلام کرد باید شکر کنیم باید فکر کنیم باید طرف الله جل مجده متوجه باشیم این امارت از ما و شما جور شد ده این امارت از آسمان جبریل نازل نمیشه این امارت ابلیس هم نیست جبریل هم نیست بشر است از انسانات تشکیل شد از انسانات ترکیب یافت باید ما به امارت اسلامی و امیر المؤمنین مخلص باشیم ابن الوقت نباشیم که وقت را ببینیم که امارت تا کجا میرسد نه امارت که نبود برادرای ما و شما به جان خودشان بم را میبندیدن و استشهادی میکردن امروز که امارت در پیش ما و شما قرار دارد باید ما دورنگه نشویم مخلص باشیم به با امیر المومنین باید مخلص باشیم به امارت اسلامی باید مخلص باشیم به قرآن حکیم که امروز درسی نہائے حافظان قرآن کریم قرار دارد به این قرآن باید مخلص باشیم همه ما باید یک جسد و یک جسم یک بدن شویم و امارت اسلامی را الله متعال قیام داد دعا کنیم که اللہ متعالی عمارت اسلامی را استحکام بتاد دعا کنیم که اللہ متعالی عمارت اسلامی را دوام بتاد از ما بپرسین کہ قدر اسلام چی است از ما بپرسین که قدر قرآن چی است از ما بپرسین که قدر قرآن چی است از ما بپرسین که قدر مسجد و مدرسه چی است ما مهاجر هستیم به در وطنهای خود ما امروز برای خواندن قرآن اجازت نیست برادران عزیز امروز قرآن کریم که ما شما در سینه های ما و همه حافظان قرآن کریم که امروز اینجا در پیش ما شما هستند سعید و خوشبخت به حفظ قرآن هستند همه قرآن کریم را کافرها جمع میکنن و در میتن ویدیوهای سوزاندن قرآن کریم در اینترنت پخش است شما هم میبینین ما هم میبینیم مسجدهای ما را به بلدوزرها به خاک به زمین برابر کردن مدرسه های ما را بیاباد ویران کرده آخر مجبور شده ما افغانستان آمدیم از پاکستان هم آمدیم همین قصای لال مسجد که شد او در امریکا نشدگی بود او در پاکستان شدگی است که مردم او را دولت اسلامی میگن لعنت است بر این نظام که به نام اسلام مردم را فریب میتد لعنت است بر این حکام پاکستان که مهاجرین را فروختن مجاهدین را فروختن به امارت اسلامی فریب کردن و تا هنوز فریب میکند بسیار مهاجرین ما از ترکستان آمدن از ازبکستان و تاجکستان آمدن از عربستان آمدن از مکه و مدینه آمدن که اونجا تعلیمات قرآن پامال می شود اونجا حق گفتن را اجازت نداره اینجا آمدن جهاد کردن اینجا آمدن به نعمت شهادت سرفراز شدن به این سعادت موفق شدن به ما شما این امانت را مانده رفتن که همین مجاهدین و همین استشادی ها که قربانی میکردن مقصدش هایلکس نبود هدفشا دنیا نبود هدفشا نام و نمود نبود هدف او مردم هدف او استشهادیا هدف او فدایا و مجاهدین و شهیدا یک حکومت بود که اسلام را تطبیق کند امروز الله تعالی ما و شما را امتحان کرده است ما در ابتلا قرار داریم ما در امتحان قرار داریم یک امتحان کلان است که ما و شما گیر استیم در این امتحان کلان ما شما گرفتار شدیم والله بالله شدے انسان امتحانها و ابتلاحات را می بیند را که می بیند آرزو می کند که بطن الارض خیر لی من ظاهرها درون زمین برای ما از بیرون زمین از بالای زمین خوبتر است لیکن ما مجبور هستیم معمور هستیم بنده هستیم خود ما را خود ما کشتن نمی توانیم نه جایز است این امارت اسلامی به دست ما و شما امانت است از خطا خالی نیست از عیوب بشری و انسانی خالی نیست باید ما شما یک جسد و یک جسم یک تن یک بدن شده این امارت را محافظت کنیم این امارت را قایم کنیم برای این امارت دعا کنیم برای شیخ الحدیث هبت الله خنزاده حفظه الله دعا کنیم که الله متعال امیر المؤمنین را قوت بدهد امیر المؤمنین را صحت و عافیت بدهد که او یک مردک پیر یک انسان ضعیف این امارت کلان را این میلیون ها مسلمان ها را به کتاب و سنت کنترل کند به کتاب سنت قیادت کند دل من از غم پر است جگر خون هستم غمگین استم، ما از کوه برآمدیم از باغها برآمدیم که در کمین شسته بودیم امروز در شهر میگردیم ایسو نگاه میکنیم اوسو نگاه میکنیم فدایی های مجاهدین شهیدای خود ما را یاد میکنیم امروز که از ما فراخ و جدا شدن تا که بودیم نبودیم کسی تا که بودیم نبودیم کسی کشت ما را غم بے هم نفسه امروز ما شما امین حامل امانت او شهیدا هستیم از یاد ما شما فراموش نشوند او مهاجرین که شما با او مهاجرین انصار بودین و امروز هم انصار هستین الله از شما راضی شود الله ما شما را موفق کند دعا سلاح مؤمن است حالت دنیا بسیار خراب است فسق و فجور در اوج است لیکن دعا سلاح مؤمن است بیاین دعا کنیم بیاین از الله سوال کنیم بیاین از الله استغفار کنیم که یا الله ما ضعیف هستیم عاجز هستیم امانت شهیدا را ما را حواله کردیم قوت نداریم طاقت نداریم اللهم الیک اشکو ضعف قوتی وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين إلى من تكلني إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك أو تنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك بسیار کار مشکل است الله آسان کند بسیار کار ثقیل و وزمین است الله آسان کند برای امارت اسلامی برای امیرای امارت اسلامی برای مخلصین امارت اسلامی دعا کنیم که الله مستحکم کند الله موفق کند تا این مجاهدین امارت اسلامی در وطنهای ما بیایند به دولتهای ما بیایند همین مردم غیور افغانستان در برما و عرکان بیایند در پاکستان بیایند در ترکستان بیایند ما را هم از شکنجه های ظالمین نجات بتن ای آرزوی ما است ای آرزوی مسلمانان فلسطین است ای آرزوی مسلمانان کشمیر است ای آرزوی مسلمانان عالم است سست نشوین ای مجاهدین امارت اسلامی ای خادمین شیخ حیبت الله ای محبین ملا عمر و اختر منصور ای محبین فدایان و استشهادیان سست نشوید ما به شما منتظر هستیم مادرهای ما خواهرهای ما که 20 سال تیر میشه که ما آوازش را نشنیدیم با شما منتظر هستم با انصارا منتظر هستم ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ولي مظلومين امروز مجاهدين افغانستان هستند والله ولی مظلومین دوست یار مظلومین امروز مجاهدین افغانستان و ملت غیور افغانستان هستند باید به امارت اسلامی با وفا باشیم باید با امیران امارت اسلامی وفادار باشیم باید با عهد خود ما وفا کنیم از الله بترسیم از محمد رسول الله حیا کنیم از صحابه کرام باید حیا کنیم و امانتی که الله متعال به عربا داد باز با ترکه داد باز به هندوستان داد باز به سمرقند و بخارا داد باز امروز به مردم افغانستان داد باید به این امانت غیرت کنیم الله متعال ما را موفق کند هرچند که گپ بزنیم دردهای دل ما کم نمی شود خون جگر ما بند نمی شود بس به همی کفایه می کنم همین روی مبارک شما را همین نورانی حافظای قرآن کریم را که می بینم زخم ما تازه شد وگرنه در این مجلس خورسندی و خوشحالی نباید که دایی به این دردا می زدم لیکن همین حافظا را دیدم این مسجد و مدرسا و این مجلس را دیدم غم ما تازه شد که من امروز نه وطن به وطنم رفتم میتوانم نه در وطنم همینطور حافظان قرآن را دیدن میتوانم نه مسجد ما آباد است نه مدرسای ما آباد است بس همین غم ما را مجبور ساخت که چند کلمه را به پیش شما تقدیم کردم الله سبحانه و تعالی از شما راضی باشد الله سبحانه و تعالی از ملت افغانستان ای نعمت کلان ای سعادت عظیم را نگیرد بلکه الله سبحانه و تعالی شما را غیرت زیاد بتهد نعمت زیاد را به شما میسر کند که شما بیاین در وطنهای ما بیاین ما, با شما را ما شما را استقبال کنیم به همین بیرق سفید که لا اله الا الله محمد رسول الله را نمایندگی میکند امروز همه مسلمانان میخواهند امت مسلمان میخواهد که این بیرق در هر وطن اسلامی بیاید الله موفق کند الله تعالی شما را حفاظت کند الله تعالی از شما راضی باشد صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله صحبه اجمعین